засміялася глузливо. Даремно. Це все завдяки вам. Мов пустотлива дівча показала язика, схопила Ващенка за руку і потягла за собою. Відчинила двері до кімнати конструктора. Дивись, Вадику, хто до нас завітав. Білий сократівський лоб зморщився, тернув, як у матері очі, метнули бистрий погляд, який застиг у подиві. Упізнав лікаря, що колись уже відвідував його але не міг дійти тями, що він тут робить зараз. Ващенкові довелося кількома словами пояснити ситуацію. Боюсь, щоб це мамине захоплення, розважливо міркував паралізований, не переступило меж. Кожне явище, як відомо, прогресує. Так можна дійти й до фанатизму. Ми не допустимо цього, владно запевнила Надія Семенівна. У тьмяному освітленні кімнати. Вона виглядала особливо вродливою, молодою, немов на тій фотографії, що стояла на книжковій полиці, тепер уже без чорного крепу. Як можна? Адже це погано впливатиме на кіру. Завтра ж ми утрьох переїдемо назад додому, в наше тихе затишне кубельце. Безперечно, погодився щасливий чоловік. Ващенко, що, як завжди, квапився, сердечно поздоровив нового лауреата і почав збиратися. Надія Семенівна несподівано сповістила, що поїде з ним. Серед ночі? здивувався Вадим Антонович. Треба, безапеляційно заявила Богданова. Раз трапилася машина, чого ждати? Туди мене підкине наш дорогий лікар, а вранці я візьму вантажне таксі, заїду за тобою і кірочкою, і ми знову всі будемо разом. Надія Семенівна припала вишневими вустами до гіпсового лоба і кокетливо наказала Спи. О, вже пів на другу це варварство так мучити тебе. До ранку, любий. Накинула Макінтош і вийшла за Андрієм Степановичем, не спитавши навіть, чи згоден він її підкинути. Мабуть, звикла вирішувати за себе і за інших. Її рішучі дії мали гіпнотизуючу силу, бо ж недаром Олег Павлюк прожогом вискочив з машини, поступаючись переднім місцем не лікареві, а випадковій пасажирці навіть недовірливий шульга покірно виконав її наказ їхати на бульвар Шевченка. Почувши адресу, Андрій Степанович зрозумів, що їдуть до професора Діброви, останнього чоловіка Надії Семенівни. Чи, може, тепер уже все змінилося? Чого ви сопите мені в потилицю? раптом запитала непосидюча Ізольда, обернувшись до Ващенка своїм привітним, осяяним радістю обличчям. Що, знову невдоволені? як бачите, виконую ваше палке бажання. Повертаюся до законного чоловіка. Чого вам ще? Я ж мовчу. Але сопете, з осудом і презирством, як тоді в ресторані. Що, чергова стаття на морально-етичну тему? Оближте, прошу вас. Ви помітили, яке щасливе обличчя у Вадима? Помітив, що й у вас не дуже нещасне. Ну і слава Богу. Додайте до цього ще радість кіри її спокійне майбутнє, якщо, звісно, батько її довго протягне. Це залежить і від вашої поведінки. Обіцяю вам, що вона буде зразкова, принаймні про людське око. Якийсь час їхали мовчки. В словах Надії Семенівни відчувалася непохитна впевненість, яка обеззброювала і підкоряла Ващенка. Мабуть, її переконаність у своїй правоті була така велика, що Богданову. Не бентежила навіть присутність сторонніх людей. Ващенко не бачив, як реагує на їхню розмову шульга, але Олегові очі виявили насмішкуватий подив, хоч юнак і не знав усіх перипетій родинної драми. Андрій Степанович теж вирішив не церемонитись і в'їдливо спитав гадаєте, що людське око вночі спить і нічого не бачить? Надія Семенівна щиро засміялася. Ні, не гадаю. Через те роблю все, що мені заманеться вдень, з відкритим забралом. Вночі хіба що пожинаю плоди. Розлючений Ващенко йшов на пролом. Які там плоди з професором патріаршого віку? Богданова знову зайшлася сміхом, блискуче сказано. Люблю дотепність, навіть в устах своїх принципових опонентів. Тим більше, що патріарх уже в минулому, сторінка історії, а може, й археології. Повернувшись із тривалого відрядження, професор відразу подався на цілу добу в лабораторію. Наука для нього, бачте, над усе. Повернеться додому десь аж увечері. Я не хочу влаштовувати йому сцену гіркої розлуки двох смертельно закоханих сердець. Ось чому так поспішаю. Вранці зберу свої манатки, і статті у вечірній газеті не буде. Ви злякалися статті? Нітрохи. Не вигадуйте зайвих ускладнень. У житті все дуже просто. Професор мене страшенно розлютив, і ми посварилися з ним. Він дізнався про вашу дружбу з макухою? Так, йому не брехали. А макуха справді мій давній приятель, як до речі, й ваш. Він колись оперував мою бідну маму. Правда, безуспішно, та не його провина рак. Це, мабуть, жде мене невдовзі. Рак спадковий. У цьому я глибоко переконана. Ет, Про що ми з вами? Ах, Петрусь. У ресторан він запросив мене тільки для ділової розмови з вами.